Berrizailaren tenore azurekin pantzo irigarai, endaian nimaren erite langileak arrenguraturak. Gurutze gurria da eritetxe horren jabia eta aktivitatea saldu nahi du, agarzaile bat balima da, beste eritetxe bat eraiki behar laike, beste toki batian, eunta amost lan postu iriskutana iparretarrak edo ikako militante horiek zer diote eien mogimendua seginden filmaz Silvi egile Atalante zinegelan ikusterat gomitatuak ziren barda zonbaiten lekukotasunak entzunan ditugu Izi sasoina, urtsu sasoina abiatua, urte somait untan entzuten dena, gero eta gutiago arrapatzen dela, landibarre eta sarako saretegietara xaretegietarat jonen gira eta urri Arroxa izen hau emantzako hilabete untan Sangria dominbiziaren kontra ere manaden kampainari. Aroaz pundu bat zurekin marienez. Haize ufako azkarrak eta temperaturak gorak, haize hegoa, hogoita lau graduko temperaturekin egonen gira, iduzkia aratsalde untako ere, akasu euri xorta zonbaitzua atik, Aratzeko. Eta lehenik jazko abenduaren amairuan senperen iragan gertakari larri baten hauzia zela atzo baionan errik gane epaitua zen amairu urteko mutiko gazte bat goizartan autuarekin uzkali eta hilzolakotz hau eskolarat oinezualarik ibilkarien pasaia bat zeiarkatzen ari zen eta autudunak ezion etzola iluntasunarekin ikusi norbait nahi gabian hilzea zakusatua lau hilabete presondegi zurzia edo gibelapenarekin emandazko hauzitegia guztiak. Horteseko klinikan aurrukaitera joana zen emazte, bat, eh, batek bizia galdu duela, jakiten da bere bizilagunak parte zibil bezala jartzeko xedea duela, bere abokatak du hori jakinarazi, gizona biziki joa dela eta lehentasunetan dituela aur sortu berria zukupatzia eta bere penaren jasaitia. Jean-François Larreguen, xuritua, miagitzeko notario huia, bere ofizioan segitzia debekatua izan zizaion jadanik, eta urte bat erdiko presondegi fermuko kondena eman zioten, lauion eta berroi mila euroko diruk eta bere sakelarat baztertziagatik, aldiuntan hausiteratzen zuten, abido konfianz edo konfiantza enganatze afera batentzat, baina erran bezala, oben gabe utzi dute, atik eh, Patrick Darribe bere kidea, ogoita amar mila euroren paga jokatzerat kondenatu dute. Nimarren endaiako erietxeko langileak ekezkaturik ospitaleren eh, jabia den gurutze gorriak aktivitatea saldu nahi baitu. Eunta amost langile daude eritetxean eta irurgoita amak oe dituzte 2008an lanak egin zituzten eta gerostik 6 milion euroko ziloa du eritetxeak. Egoera ezin gaindituriko bezala, aktivitatea saldu nahi du gurutzeko giak, ez edaikina ez da ere lurre mua, aktivitatea baizik, lan aktivitate jarduera erosiko luken enpresak, bortxaz, beste eritetxe bat edaiki behar luke, beste lur ere mu batian, Nikol Puxu, hospitaleko ezitzaile bereziada eta eh, CGT sindikateko ordezkaria ere. Bon, le Nimarin euh, emploie euh, 100 personnes à temps plein, donc euh, à peu près 100 Nimarin erietxeak eun pertsona enplegatzen ditu denbora osoz, baina eun eta ama bostekara orotara kontratu txikiak baita odetartean. artean. geita mar oe ditugu, ogeita bost ume, sei eta ogeita irubitartekoak bitartekoak, erietxe ezitzailean baikara, eta berrogeita bost pertsona heldu dira gure artean, arrera etxe berezitu bat ere bagarelako. Egun arazo larri baten aintzinean aurkitzen gara, gurutze gorria da nimajen erietxearen jabea eta saldu egin nahi du. Hori jakin dugu joan den astean, urria astapenean izan ere 6 milioi euroko eh, gabezia bat eh, dugu eta nimajen eh, ospitalea saldu egin nahi du gurutze gorriak. Trabu euh, pour la de l'institution Et en plus, ces, ces, locaux ne sont pas adaptés à la prise en charge. Eta euh, gainera, lokalak ez dira erabate egokiak, beraz gurutze korriak saldu egin nahi du, eta orain arte PEP elkartea edota John Bost fundazioa aipatu dizkigute etorkizuneko erosle bezala. Bon, le Nimarin, euh, ils ont évoqué de, une association, les PEP, e et la fondation John Bost euh, de Bergerac. Eta endaiako erriko etxea, irigintza plana edo PLU-a berrikusten ari da, eta gunea osagarri gintzari lotua atxikitzea espero dute lan talde batekin. Oste ontan txartzen da, zuzendari iberria nimarren eritetxean eta langilek ernez egitzen dute gaia, bere lan postuak ere iriskoan egon bai daitezke. Er franzeko egazkin gidarien grebak mine miagitzeko airaportuari, berrion eta berroita amar mila euroz goiti galdu du, bihazteko grebaren gati, korotarat egun bat egaldi ez estatuak izan dira, emez milako bat pidaiari gutiago. Angiluko BABD zentru komerzialian den posta bolegoa lasterre txiko duela jakinarazidu postak, Claude Olive angiluko hausapesa damutzen da erabaki hortaz, gutun bat idatzi dio atzo paueko postako buruz buruzagi handiari bere egita handana batek eta ziki adinetakoek oartalazidakotela horra joaiten zirela garraio publikoak hartuz eta horra ikesu dira postaren erabakiaz urbileko zerbitzuak endua zaiela angeluko hau zapesak galde egiten du postari zer egingo duen presuna horien arrangurek iardesteko. Jasko usteilaren seian Iruñako San Ferminak azteko tantzirela presuna batzuek ikurina bate datu zuten, erriko etxeko plazaren gainean, besten irikitzearen ospakizuna nahasiriz azkarki, txupinarazuaren igorzea ere horrela orden batez giberatua izan zen, bost presuna arrestatuak izan ziren, eta egun eta bihar hausitaratuak izanen dira Iruñako epaitegian, gertekari horreken ikusteko luketelakoan Josu Gar Gracia, Iker Garzia, Nacho Bariuso, Inigo Ramaio eta Mikel Bladi deitzen dira hauek. Estrasburgoko Europako giza eskubidena ausitegiak Espanol Estadua kondenatu du, bi tortura kasu ez ikertziagatik. Bat 2008an bestea 2008an arrastatu Beatriz Echeverria eta Oian Ataunek salatu zituzten poliziaren eskutan lau egunez jasan tratu lagiak, baina etzuen segidarik eman Madrilek, giza eskubidean itzarmena urratu duela Madrilek, dio Europak, Espanol Estaduak ordaindu beharko dizkie ogoita lau mila euro oian eta uni eta oita behatzi mila Beatriz Etxaberriari. Iparretarrak edo ikako militante horiak lehen aldikotz kukutu gabe eian lekukotasuna emaiten dute Silvi Garratek zuzendu generazion dezotonomista Eh, Baski izeneko filman edo dokumentalana. Barda mukuru betia zen atalante gelan, bai honan, dokumentala ikusteko parada ukan dugu, prentsa eta gomita desberdinek, ikako kide oizo maitek, eien iritziak eman dituzte filmaren ondotik, hauen artian entzun ditzagun Michel Bergunian, Gabi Mueske eta Sankoskarat. Ba, dut eta, bon, e, Fidel lehenik eta historia, pastun den eh, ikako historia, bango Fidel eta idaiake eh, garbi, ateatzen dira garbi. Uh, Bistanda, uh, bergoita emezortzi minutaz, ez duzula uh, gauza, hainbeste gauza erraiten ahal. Baina errana izan dena, uh, laburpen batean, uh, egina da globalki. Errenen dut, George Marché reiten zuen bezala, globalement positif. E bon, eh, lehen gauza, eh, dokumental hori, lehen gure ikuspegitik egina izan da. Errenen baita militanten likukutasunak dira konduan hartuak, militanten historia da konduan hartua, eta hori biziki importanta da bigarren pundua guetzat importanta dena da ipar euskal Herriko historiari e, historiari sentsu bat emaiten duela eh, gaurko mm, dokumentaloren sentsua zer da borroka, borroka izan dela borroka badela eta borrokak segitu behar duela zen espaitu gure ino eta mesua hori da, borrokak segitu behar du Eta filma horren aipatzeko eh, ondoko minutetan, zorzek amarkutitan, goizberri saioan eh, Randugu, gomitak izanen ditugula, Filipe Bidartikako militante horia eta Silvi Garrat filmaren zuzendaria. Filma berri zedatuko da Atalant zine gelan eh, eta hori elduden aste hartian, eta Franz 3 telebistan, larun bat iruak eta ogoita bostetan. Urtzuko sasoina abiatu da Apriaren lehenian azaroren amosta arte urtsuek ilegan behar lukete epidemiotako bortietan gaindi, iztaliak ere hor dira kabaletan, saletegietan, Euskal Herrian eh, atxikitzen da oraino, usai asarra eta saletegiak gelditzen dira oraino, lapurdin saran, basena farroan landibarre lekunberri eta alduden eta sibiruan napalen eta oskazen. Urtsua gutitzen ari dela entzuten da bazter guztietan, basena farroan landibarren zomat urtsua hartxe den, errenda uku, Patrik Echegaraiek. Nik zautu utan urteik da hiru mila urzo pasa, hiru mila lau egun pasa egin gintuen. Gero urteik haundiena izena da hemen gerla den moran, odian iztariik da etzen, hain txur hamar bila urzo ratzeman zuten, bi bila, mila behatzi eta berroita bian. Ena gehoztik tipitzen da, eta bon, gu mila, mila eta boste egin biziki konten gira. Enan, bon, anitzaldiz behero gelditzen gira, eta azken hidu urteotan sei egun eta zazpi egun urso arte hortan gira. Xalan ere urte ederrak izan dira eta denbora artez deitzen zen, xaretegien ifernua, matin noronoz. Depende, indik zero, baina uh, ganden orten ingintuen uh, eh, idurugoite emez orti uso triste. Eta, bon, iru urte hauetan igotu dugu gure, uh, gure kopurua, baina, bon, miseria mixe, bat da garaietan, xara deitzen, baitzen uh, Leonfer de Palom, usoen infernua, mar mila arte izan dira hemen, baina, bon, berte garaibatzen. Eta Siberuan egan dugu, bi saletegi dira geldizen, urdinak ben Napalen, 2000 bosteun bat urtzu biltzen da, eta oskazen beste hain beste. Bestalde lehen ebola kasua Europan, Madriletik dindina, dindena, erizain bat unkia izan da, Afrikako Sierra Leonetik din mision ezta eribat hartatu zuela kortz, ez dela Francesco Seguritate Neuridik hartu, salatzen dute, hospitaleko langilek. Berroita amar mila kasu behin ogeiago urtian, bularreko minbiziak edo sangriak kezka ondia sortzen du, elkarte frangok, sensibilizatze eta erien esigitzea egiten dute, Frantzia mailako ekimen bat betetzen da hilabete untan, urri arroxa deitzen eh, dena, baionan ere izanen da, erakusketa ibilaldi eta gala gaualdiak gai horren inguruan esan behiri. Space Junk artista taldeak Venus Kampaina eh, Odisea elkarteak azaroren biko lasterkaldi arrosa edo eta Life is Rose elkarteak antolatzen dituen eh, gala ezberdinak urtean zer eritasun honi aurre egiteko manerak badira ikusgarritasuna ahatik urriaren inguruan konzentratzen da eta ez beti onerako Space Junk elkarteak adibidez berrogei tamare masteren argazkiak hartu dituzte eta artistei modifikatzeko eskaintza egin azaroaren amalauean inkantean salduko dituzte eien obrak, erakusketa garaian sortzi gunez berdinetan izanen dira eta mediku zonbaitzuk ere eparte hartuko dute, tabuak hautsi eta eritasunari buruzko kezkak beldurak desagertarazteko. Sensibilizazio lana egitea ezin da, baina eritasuna ordelarik segipen maila salatua izan da, gastu ekonomiko erraldoiak bakardadea eskubidean galtzea dira erien egunerokoa. Horretarazi dezagun ez direla bakarrik emazteak kunkiak eta esan ere informazio geigerriak nahi badituzue atxemaiten aldituzuela elkarte ezberdinen webguneetan. Eta bururatzeko pilotako emaitza bat, lauterdiko xapelketa bururatu dela lemuno laporta garen zata, atzo jokatzen zuen lauterdiko kanporak eta den kontra, olaitxean hausitu da, ogoita bi eta amazazpi lehumun hori.